Hoy cambio el chip, tomo otro rol esta novela. Se cansó del maltrato, dar amor y que no se lo diera. De fiesta se va, uh, uh, de París se va, que viva el rap. Dice ahora quieren party. Digging, digging, din, din, ahora quieren party. DJ pull up, dale pull up, ahora quieren party. Digging, digging, din, din, ahora quieren party. DJ pull up, dale pull up. Ya se soltó pa' nadie, tiene explicaciones. En la cartera no le faltan los condones. Por si la como tiene le da buenas sensaciones. que al de ese plato no cualquiera come. Quiere pari pari, fumeteo, teo Que reseteo sin memoria por olvidar a aquello. Yo creció el loco, En un Lambo, en una for Focus. Y hace el tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, tuer, y la mata. Ya tiene malicia la bata, se de Pabilo no es ingrata. Y ahora quiere pari. ra ra, ra, ra, ra. Y en la disco rapadera, ra, ra, ra, ra. Y en la disco tocadera, ra, ra, ra, ra. Y en la disco rimadera, ra, ra, ra, Arriba la mano la soltera, la soltera, la soltera. la que andan money en la cartera, en la cartera, la cartera. Arriba la mano la soltera, la soltera, la soltera. La que anda money en la cartera, en la cartera, la cartera. Ahora quieren paz. ahora quieren party. DJ pull up, dale pull up, ahora quieren party. Digging, digging, din, din, ahora quieren party. DJ pull up, dale pull up. El mismo prueba one, el, esto es fácil, bro. Alemán. Yo Willy Bunty in the sky Paraíso, Family Record Hey Que viva el rap, eh. el alienígena.